Salam aleykum və rəhmətullah. Qardaşlar, bütün iddihamlara aydınlıq gətirməyinizə baxmayaraq, yenə də bəziləri sizin bidətçi və xavaric olduğunuzu iddia edir. Hətta adınızı mediada hallandırmaqdan belə utanmırlar. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və salatu və salamu ala əşrafil anbiya'i vəl mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Əmmə ba'd Əziz müsəlmanlar Hamınıza məlumdur ki bir il bundan öncə bizdən beş suala cavab vermək və başqa buna bənzər şübhələrə aydınlıq gətirmək tələb olunurdu. Biz də lazım bildiyimiz vaxt bu suallara cavab verdik interneti açıb baxa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bizim əqidəmiz və mənhəcimiz indiyə də ərsəyə gətirdiyimiz kitablardan və xütbələrdən bəllidir. Allaha həm sənalar olsun ki, biz barəmizdəki ittihamların hamısına cavab verdik. Bu açıqlamalardan sonra vaxtı ilə bizi ittiham edən insanların bir qismi fikrindən döndü. Yanlış düşündüyünü başa düşdü bizdən halallıq aldı. Allah onlardan razı qalsın və onlara ədalətli olduqlarına görə mükafatlarını artıqlaması ilə versin. Bir qismi isə bu açıqlamaları dinləmədən öz köhnə fikirlərində qalıb bizə inanmadığını söylədi. Onlara da Allah hidayət versin. Nəhayət üçüncü qismi qəlbində kin olanları dəvət xatirinə öz kinlərini qəlblərində boğmaq əvəzinə, qeylə və qaldən başqa əllərində heç bir əsas olmadan ədavətlərinə bir ruzə verməyə davam etdilər. Hətta dedilər ki, onu məcbur ediblər. İkrah altında belə deyib, qoy qəlbindəkini üzə çıxartsın. Artıq gecdir, vaxtında bəyan etmək lazım idi. Biz artıq onu silmişik onu heç vaxt qəbul etməyəcəyik. Qardaşlar, açın cəh və tədi kitablarını oxuyun. Görün, İslam alimlərindən kimsə belə sözlər danışıbmı? Ümumiyyətlə, doğru qərar vermək istəyən adama belə sözlər danışmaq yaraşarmı? Məyər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onun sahabələri və onların yolunu gedən əməli salih möminlər belə ediblərmi? heç elm tələbəsinə yaraşarmı ki, fasik jurnalistlərlə əlbir olub, mömin qardaşına hilə qursun. Onun barəsində sosial şəbəkələrdə böhtanlar dərc etdirib, onu şərləsin. Əgər onlar səmimi qəlbdən dua edib, Rabbənə əğfir lənə və li ixvaninə ləzinə səbəqunə bil imən və lə təcəl fi qulubinə qillən lilləzinə əmənu Rabbənə innəkə raufur rahim desələr, vallahi ki, Allah onların qəlbindəki kin-küdurəti məhəbbətlə əvəz edər. Lakin hər bir halda onlar bizim müsəlman qardaşlarımızdır və biz onlar üçün də Allahdan hidayət diləyirik. Bilirsiniz, əslində bu fitnənin bizə çox faydası var. Faydası budur ki, əgər Allah bizi belə hadisələrlə imtihana çəkirsə, demək o bizi sevir. Çünki hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Allah sevdiyi bəndəsini imtihan edər. Ha belə, sınaqların çoxalması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunda sabit qalmağımıza dəlalət edir. Belə ki, hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. İnsanlar arasında ən çox sınağa çəkilən kəslər peyğəmbərlərdir. Sonra onlara oxşarlar və oxşarlar. Adam dininə görə sınağa çəkilir və əgər dinində möhkəm olarsa, müsibətləri artar. Yox, əgər zəif olarsa, onda dininə uyğun sınağa çəkilər. Mömin bəndənin günahları silinənədək bu müsibətlərin ona üz verməsi davam edər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bu hədisindən açıq aydın görünür ki, imtihan möminlərə gəlir. Həmçinin bu imtihan mömin adamın günahlarının silinməsi üçün bir kəffarədir. Bu xüsusda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Müsəlmana üz vermiş elə bir yorğunluq, elə bir naxoşluq, elə bir kədər, elə bir üzüntü, elə bir əziyyət, elə bir dərd, hətta ayağına batmış elə bir tikan yoxdur ki, onun sayəsində Allah o müsəlmanın günahlarını bağışlamasın. Eləcə də bu imtihan mömin adamın savablarının artması üçün bir səbəbdir. Bu xüsusda da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Kim səbir edərsə, bu səbir onun lehinə, Kim də gileylənərsə, bu giley onun əleyhinə olar. Digər bir rəvayətdə deyilir ki, müsibət artdıqca savab da artar. Həmçinin faydalardan biri də budur ki, belə sınaqdan sonra yollar açılır. İşlər yoluna qoyulur və hər kəs etdiyi əməlin əvəzini, mükafatını yaxud cəzasını alır. Uca Allah buyurur, hər bir çətinlikdən sonra asanlıqlar gəlir. O həmçinin buyurur, kim yaxşı iş görərsə xeyri onun özünə, kim də pisliyə edərsə zərəri onun özünə olar. Mömin adam belə sınaqlarda təvəzəkarlıq göstərib qarşı tərəfi əff etməklə, əff etməyin ləzzətini dadar. Allah yanında ucalar və onun huzurunda böyük mükafata nail olar. Ha belə, Allah ona kömək olar, onun izzətini artırar, onun həm qəlbini, həm də bədənini ancaq onun özünə xeyir qazandıracaq işlərlə məşğul olmağa müvəffəq edər. Belə olduğu təqdirdə nəfsi onu yox, o nəfsini idarə edər. Beləliklə də düşmənə qalib gələcək ən böyük silaha sahib olar. Yəni, səbr edən kimsələrdən olar. Sonda bir məsələyə xüsusilə diqqət yetirməyinizi istəyirik. Biləsiniz, nə Allah üçündürsə, o qalacaq. Allah onu yaşadacaq və e, gələcək nəsillər ondan bəhrələndikcə əməl sahibinin savabları artacaq.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 Mən sizlərdən yaxşı işlər görən, istər kişi, istərsə də qadın olsun, heç bir kəsin əməyini pul çəkmərəm. Siz biri-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin əlbəttə təqsirlərindən keçəcək və onları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəyim. Bu, Allah tərəfindən bir mükafatdır. Özəl mükafat məhz Allah yanındadır. Həmsinin Allahdan istəyimiz budur ki, Allah hamımızın sorğu sualını yüngül etsin, bizim günahlarımızı bağışlasın və bizi eyblərinin üstünə örtü çəkəcək qullarından etsin. Allahümmə əllif beynə qulubinə və aslih zətə beyninə və əhdinə subuləs-sələm və nəccina minəz-zulümət ilə'n-nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل